Kusi Makusi, Empire of Light. Eh, kaixo entzulok. Hemen gauz, e, beste aste baten, e, ikusi makusi. Eta bueno, ikusi makusi eta zer ikusi da The Empire of Light. The Empire, Empire, Empire, Empire, Empire, Empire, Empire, Empire, Empire, hori Empire, of Light, Empire of Light, Empire of Light, Empire of Light, Empire of Light, Empire of Empire of Light, Empire Empire of Light, Empire of Light, Empire bueno, Light, Empire of Light, Empire of Light, Empire of Light, Empire of El tío Sam no se ezakitu oso honean harrapatuko dugun, en bueno. dunean, baina bueno. X. X. Hori da, eta hemen dau, eh, eh, pelikula luzemetrai honen eh, eh, honetan agertzen dan eh, abesti bat. Eta... Eh, entzuten dozu, batzuk igual ja harrapako txasuen, eta da, gero, eh, Euskal talde batek eh, hain famatu eia ben berzino bat, ez? Eh, bueno, eh, tal día que ya ven, onen Ah, parkatu, ah, parkatu. Charto. aldatzen da, eh. Bai, bai, bai. parkatu. <laughs> Eta, bueno, eh, ez bada zu eh, eh, aserta usein dan. Ba, ontsi piniko txuegu. A ver, a ver, a ver, a ver. Ni bitartia, ima, imaginatzen denaz, pelikulako protagonista. Ez dakit se pasatzen denaz, kantatzen. Pues, bueno, esta, esta <laughs> de obviamente. Ah, bueno, está eh, hau da De bueno, bueno esto es hacking, Auber, hau, berzi, hau película en en da Ostras ostras, ya San Fermín. nada bueno, va. <laughs> Ba, ba, bagora, bagora. Bagora San Fermín, bai. Bai, askotan gertatzen da, ez? Zaude eh, agian zaude ikusten edo intzuten bai. eta eta papatean zure aurtzarora edo gazte garei da eramaten zaitu eta askotan faina bada ze batzuetan pelikulatik atertzen zaitu, ez? Ez ezue gertatu oh, agian. Bai. Zaude hor murgilduta pelikula bat ikusten eta papatean, ostras. bai, atzo atzo ni pasa eh? da. Nei gertatu zitzaidan behin eta Enaz, bate konkretua izango, ze enaz batzen ez da. Zea besti zen, ez da, ze pelikuletan ateatzen zen. Oso baita. Bino, pelikula italiar batian, akordeoiakin abesti bat atea zen, ba, euskal kultura barruan oso barrena duak Ez bai. da den, baina asko handik gano bendatu bai, bai, ba, da. Barritu da, horri kasi non. Ba, klaro. Ba, Eskerak zine baina. Eh. Abesti hau gaina, pelikula honetan oso momentu berezi batean agertzen da. Uh gure bi protagonistak ezagutzen dian e, momentuetako bat da, e, sakonago ezagutzen diren momentuitako bat, eta eta gure protagonista femeninoa den aldaketaren hasiera bat ere e, kontatzen digu, ez? Bai, hori da. Bai, nik uste dut gaina esan nahi handia dakala, abesti honek. Berez jatorrizkoak, eh? Pistu piperrak ez. Ah, bueno. <laughs> bestia, regikoak. Bai. bai. Ze datorren, oi, regitik dator, berez musika estilo berri bat bezala, eta ba, bai. ba, esan nahi handia ematen dio, ez? Gaitia bai, eh, Empire of Light, eh, Mia da laroi garren urtetik, laroi bateko paus horretan eh, egiten da, eta Britannia hundian regiaren influentzia oso oso ondia izan zen, gara jarretan. Eh, izan ere, de Police, tal bai, bai. berez egiten zuen regi. Bere besteak dira regi, regiren eh, ritmoak bai. jarraituz, eta... Ba eta regiren kutsu guzti hori hartuz eta buelta eta vuelta bat emanez eta eta beste modu bat eh, aur, aurkeztu. Eta gehi esango dut. Beste batean lanin nun bere garaian jazaldian 40. urte urreneko dokumentalian eta horri ikusi nun eta argazkiak eta bar sartzen da Sting bere kuartetoekin Donostin ondu zela gitarrenek nola gaina bai. gazte gazte. Regi jotzen. Bai, bai, bai, izango zen baina bai. Bai, bai, bai. bai. Orduan, bueno, ba, Empire of Light Hone pelikula honetan ba, bai adierazten da ze garrantzitsua izan daitekeen musika, ze garrantzitsua izan daiteken zinema, ze garrantzitsua izan daiteken na, eh, poesia bai e, no, normeraren artea agian, ez? E, norberaren bizi modua pixka bat aldatzeko, ez? Hori da gauza interesgarria. Bai, bai, bai. bai. Baina, bueno, pixkat, e, eh, harina igual hasiko gara pixkat e, simnosia egiten e, e, eh, pelikularena, ez? Pizka jendie jakiteko pizkaten nondik nora duen e, pelikula hau. Ondino est, e, estrenatu barik dauena. Ah? Bueno, bai. agian entzuleak hau entzuten dauden momentuan estrenatu da egongo da, hasier. Bai, bai, bai, bueno, e, bai, ba... ba. <laughs> Google hortu dugu versio berezi bat. Riguroso directo. Ez dugu esango nola. bueno, kontaktuak, kontaktuak. Bai, Hori da, bai. kontaktuen esker bai bai el tío Sam todo legal todo legal <laughs> todo legal eta <clears throat> eta hori bueno eh kontatzen dau bueno eh sinema baten eh dau ambientatuta pelikula hau sinema barruan eta bertan bertako personai batzuk aurkezten dauz hasiera baten baina bueno zentratzen da eh, hasiera baten eh guk ikusten dugune urte asko daruen e, neska batekin e, e, berrogeta marrurte ingurukingo da esan... E, eh, bai, izan liteke, bai. Olivia Colman. Bai, izan parkatu? Olivia Colman. Olivia Colman. eta... Bueno, La reina Elizabeth. Hori da. Urrezko globari hon daue bai pelikula honegaitik Hori da. E, Aktrizo biena gaitik. Eta, bueno, gero eh, neska horren evoluzinue e, eh, ikusten da pelikulan, beste personai batekin batera dala e, pertsona e, azal bat duen e, pertsona bat. Hori da. Bai, eske, eta horren arteko, romantzia. Kontesto ah, ikusita, barruan, bai. kontesto ikusita, <laughs> gauza asko eta ematen dizu ja. Osa, planteatu zuen bezala, bai. gai asko landu posile dien tesitura bat, edo egoera bada, ez? Eh, bai, eh, gaiztoa jartzen bain marea, Bai, bai. Ni pelikula ikusten hasi nitzenean. Usten nuen, e, ziela, bakizu pelikula aleman hauek. Eh, emakume alemanak heldua joaten direla Afrikara mutil beltz bat ekin ligatzea. <laughs> Alemanen horlako... bat baino gehiago omen dago. Ah, eh, bai. bakizu telebistan jartzen dituztenak arratsaldetan. Bai, bai. Eta esaten zu, emakume heldu bat e, <laughs> Afrikara joaten da gizon beltz gazte bat ekin ligatzea. Eta ni egon pelikula ikusten. Pura amor. Empire of Light eta jo, eh, ez nun, ezin ditun gauza hiek burutik kendu. Eta ez, ez ditut pornoak esaten, eh? Ez ditut pelikula arrelako hori, ba, e, e arratsaldeko telebistako pelikula hauek, eh? A ber, a ber, a ber, a esan berda... Benetan, eh? Ez, ez dut... Eh, esan berdare bai, er, beti gertatu izan zaizute, ez? O zinta bat rebobinatzean, guk editatzen dugunean adibidez. Bai. Eh, kamera rapidan jartzen mazu bideo bat, edo hotx bat, aguduak ateatzen dira. Bai, baina hori teknologiak ja guzti hori konpondu du. Bai. bai no. Bai. <laughs> Nik pelikula ikusi dut... Eh... <laughs> Horra eritxin nahi nun, Jon. Bider bat koma bost. <laughs> Horra eritxin nahi nun. Eta, eta, eta teknologia di esker eh, dena fenomeno entzuten zan. Karo, baina horrek esan nahi du, igual zinema aleman, alemani errari hartzen diola ba, bat koma bost bai. abiaduran claro, bai. ikusita. Bueno, bada egia... Ez es que egit, eh, oso leku honi anusten duen komentai honek, pelikula bea. baina… Bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, esa bueno, esango dugu, eh? O sea, adibidez, niri gustaiaten pelikula. Bueno, eh ez, eh, ez dakit, eh, nopal rekuerdo esan da esaten dana, baina igual lukin hau eh, aitorre be bai, bueno, más o menos guztiak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. honen personaje eta, bueno, <laughs> eh, eh, aktrizan lana guztau baina jonek beste iritzi badeko. Bai, bai. eske, eske nik, nik egia esan bilen iritziak Bie, nik uste naola. Ze bai. alde batetik an uste degia katelare bai. Gustatzen zaizkitelako pelikulak geldo horiek. Bai. Eta askotan bueno, igual gaizki inta daudenak ebai, ba, bere xarma aurkitu posile dute. Eta orduan, nahi pelikulak eldo horien aldekoa izan ta, ulertzen dute bai, uf, astu nahi daitekela. Bueno, baina nik ta, gustot, ikusten zuen. Nik pelikula honen klabia da, eh, eh, eh, neska, bueno, neska andra honekin empatizatzi edo ez, ez? Bai, baina bueno. Nik gustot dut, dagoela klabie geisa gustau edo gitzea. Batzutan Eh? <laughs> Empatizatzeko. Eh? eh? Batzutan bi ordu izituzu behar. Empa, bueno, ojo, eh, baina empatizatzeko. Batzutan lordenetan ja empatizauta zaude. <laughs> Ligatzen egin zela ah. erdi bat dian. bueno, vale. vale. Pelikula hau San Mendes zuzendariak egin du. Eh, San Mendes. Eta idatzi. Eta idatzi bai. Eta San Mendes ez, ez, ez, ez, ez, Baina, ontsi American Beauty, -hmm. amerikan bat. James Bondeko pelikula pare bat, Spy, eh, protagonizada por el innombrable. Bueno. Eh, ahai? Vale. American Beauty ez? Ah, American Beauty, bai, bai, bai. bai. <laughs> Barkatu, eh? Bi. Bai. Honen aurretik egintzun zan bendezeko oso pelikula interesgarri bat, mila betzi da mazaz dana, ah, gerratean, ah, bai. gerratean gertatzen da, eta, bai. eta teorian plano sekuentzia bakarra dena, oso pelikula interesantia, zine bai. zaleak bat zarete, Este este asko ikusten, bez? O sea, gure desan. Hori dago eginda modu eh, bueno, garri batean. Plano, arri sekuentzia, eh, esan degun bi satitan dago, esetik badau eh, eh denpora, Ui, Mia beatzerunda más aspian badau momentu bat, eh escena paratzen dana. Joder, ba, nik ez dugu horatzen. Bai, eh, protagonista, eh, marea hoiten da, edo lokartzen da. Ah, eta, eta du eta gabaz itzartzen. Vale, Okay. bueno, hori, mm noski, denboraren e, e, hori e, erakusteko, baina mia, mia betzen benetan zine zaleak bazarete, zinearen trukoak, asmatzen saiatzen gustatzen bai, bastaizue, bai, oso, oso, guztiz komenigarria da ikustea, ze benetan oso saia da jakitea non dauden mozketak. E, bai, eta... Gaur egun gainea proiektu digitalarekin, Egin, egin daiteke dena e, geratu gabe orduta erdiko e, toma bat. Eh, garai, e, best, e, lehen etzan, etzan posible. Ze bobina bakoitza, pe, pelikula bobinatan e, e, banatzen zen, bobina bakoitzak abar minutu inguru irauten zitun, eta, eta orduan ezin ezkoa dena segidan erakutsi galizatea. E, hau esaten ez, pelikula honetan, hau zine areto batean gertatzen da, eta badauka alako magia hori irakutsi nahian e, e, zineari garai bateko zinean olakoa bai, zen bai, eta proiektzioaren artisteo zeare bai Pixkat artisteo bai badaka eta proiektzioaren fizikalidade hori pelikularen fisikalidadea ere bai erromantizismoa bai, maitasuna hori. zinemarekiko bai gaur egun proiektzio digitalarekin ba hori dago proiektzio digitalarekin orain disko gogor txiki bat ematen da zinema aretora klabe batzukin enkriptatuta dago ez dakizer bakizer eta eta play ematen zaio. Hmm. Ez, e, Quentin Tarantino oso ezaguna egintzan e, eh, ezain e, eh, dela inbeste, ba, Quentin Tarantino gorroto dio e, zine digitalari bere osotasunean. Bai. Bai, eta orduan, oa gutxinetako, gutxitako da ez, grabatzen bai, jarraitzen duena Hori da, pelikula erabiltzen oso zuzendari gutxi daude eta Quentin Tarantino dagoetako bat, eta eta Quentin Tarantino adibidez esaten du, e, eh, e, eh, proiezio digitala eta zine digitala dala telebista. Orduan, e, orain zinareto batea jutea, proiezio digital bat ikustea, dala telebista ikustea. Ba, eta Empire of Light pelikula honek, pixka bat, gogorarazten digu, ba, batez ere adin bat aukegun hoi, ba, ze suposatzen zuen zinearetora joatea, eta proiektorearen fizikalidade hori, zinareto askotan entzuten zan proiektorearen zarata, eta zan agian zinearen esperientzietako bai, parte le, bat. Lehenoko zinema eta garaiko zineman omenaldi handi bat bezala. Bai. Eta erakusten dure bai konsekuentziak izan ditunak, ez? Industrian evoluzioak, ba, bai. bueno, ba, zine aretoetan ba, zailtasunak daudenian e, aretoa betetzeko, eta ez, eta... Bai. Ba, ez dakit, uste dut gaur egunea karri tematikoa tematika dela, bai, ez? Baina, pelikula honetan, ez zine aretoa da ba, e, estenatoki nagusia, eta gainea egiten du e, alako refleksio bat, e, dago zinea, irikita dagoen zinea, baina erekuntzan dago erabiltzen ez dan beste areto bat, beste zine bat, beste jatetxe bat, ez dana erabiltzen, itxita dago... Dekadentzia pizkatean Dekadentzi batean, eta pixka bat, bai. erakusten dizula, ba, bueno, agian bi alderdi daudela ere, zuk ikusten dezun zine aretoan, bagian da badagola alderdi ilun bat eta nik uste hori pelikularen tematikan ere sartu nahi izan dula e, San Mendes eh, eh, zuzendariak, ez? Bai. Azkenean kontrasteak e... esan daiteke Tarantinok berdina intzula. Tarantinok berdina? Era esuna Hollywood. Ez que Tarantino da Hollywoodi buruz hitz egiten du eta nik uste dut Empire of Light honek hitz egiten dula zinea joatearen esperientziari buruz. Bai. Bai. Baina esan bueno, bai. Ez hainbeste zinea nola egiten da bai, bai. eta mistizismo bai, hori. Bai, bai. eta... Ez berdina bai. Bai, nik uste dut dala beste, beste gauza bat. Zinea... Arlo pertsonaleagoa ekartzen duna, ez? Bueno, azken finean, zine aretoa leku sozial bat bezala. Es, Ez, bai. pelikula bai. honetan... Gure, ba, gure... musika honekin fondotik an, eh, ez dakando bai, precioso. Ba, claro, pre... <laughs> pelikula honetan eh, eh, protagonistak, bueno, ba, dauka gaixotasun mental bat, eta eta bere medikuak esaten dio ba, ba litio hartu bar duela eta gainera ba, lagunak egin bar ditula eta jendeekin egon bar dela eta bai Quentin Tarantino eta bai zinegile guztiek aldarrikatzen dute pixka bat zinearen alderdi sozial hau lagunak egitea eta eta kontakto fisiko horren ba, beharra, ez? Bai. Eta agian hori galtzen dala gaur egun e, ba, bueno, telebistarekin edo etxean ikusterekin e, pelikulak. Ez daukatela Ah, eta pelikula baten historioan sartziak, zure bizitza pertsonalian suposatu posile izun, ez eskatasuna. Izan daiteke momentu bat, ebasio momentu bat, ez? Hori da, esan den, asire baten ebasio bezala em, egiten da, baino baita ere, pelikula honek kontatu nahi dizu, nola arteak ere indarra ematen dizula, persona bezala. Artea erabili dezakezula e, zu hobeto egoteko eta zure buruak e, hobeto sentitzeko eta eta eta persona bezala aurrera joateko, ez? Oso gaizki pasatzen duten protagonistak dira eta eta orduan ba arteari esker hobetu zaitezke. Hori da pizka bat e, pelikulak kontatu nahi duena. Traina musika honekin, Ba, are gehiago. <laughs> Bai, eh, bai, bai. Ez ez Ja erdi parrez hain nintzen esan jode, Mr. Wonderful. Oza, <laughs> ez da hau rematatzen maguta, ja, itxi? Ja, ez ja, hori da, torduan gure bi protagonista, da, Olivia Colman. Oso, osea, aktore esa oso ona. Eh, bai. Bueno. Le le le le le le le le le le le le le le le le le esan edo eh, edo bai, e, bai, eh, langosta eta kanino eta ah, vale. ba, oso talek jabela emakume hau da aktoreza oso potentea eta bai. eta gaina esango nuke agian beste aktoreekin konparatuta ba, agian beste aktoreak adi, mm, mutil protagonista agian ez dago bere nivel berdinan eta nabaritzen da yes. aktore sekundario pare bat daude oso onak direnak mm eh, Colin Firth daukala. Bai, Colin Firth zindan? Ah, eh, bai, eh, vale. Nagusia. Ah, nagusia, bai, bai. bai. bai. Dala personai bat, ba, ba, pues... bueno, da, <laughs> impresionante. <laughs> eta Colin Firth... Papera, papera beretzako indago, Eta eh. eskerrak eh? Colin Firth bezalako aktore batek egiten dula, ze bestela ezingo zan sinergarri, Garria izan. Ba, bueno, nik uste bai, bere bai. gutxi ateratzen da, oso garrantzitsua. Nik ez ez duten ez. Eh, Colin Firth. Ba, ez. bai, oza ikusita kantzea bai, baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ikusita eh, kantzea bai, ah, baina eh, eh, ah. Osa, bere bizitzan inguruan ez dakit. Osa, hemen, jon jon, gure maia kontuan hartu ertzera, nik, bale, oso ondo, el diskurso del rei ikusita gato oso ondo, baina nik ez bere bizitza pertsonalian eh, zego saltzen duen. Ez nik ez baina... Baina... <laughs> baina... Colin Firth... Soñale txara, izango zen igual bai. eh? ez dakit oso boro ya eh? Bueno, da, edo zer gauza egin dezaken aktoretako bat e, eh, mama mia ateratzen zan, abesten, bueno, e, du, e, ori, galan paperak erregea, lo que sea, o sea, behar de... Versatilla, polivalente. Bai, bai, Colin Firthek ondo ingo dula. O sea, berdin dio zer egin Gizon horrek dena ondo. Bai, talen bai, eh, bueno, ez dakit, aldo guatara eh, eh, jo, az, az izena, ah, eh, aktore Eh, ah, ni bai, hasi nintzai pelikula ikusten, bai. <laughs> eta <laughs> bapatean... 1,5. <laughs> Hori da, eta bapatean ikusten dut gure protagonista, eta esaten dut, ostras, hau da, Carmen Mauraren igual igual. Carmen Maura. Eta egize da, eh? Badeko, eh, bai, Eta ez, ez bakarrik eh, arpeiaren itxura, bai, eh, Eh, no la bere, bai, bere, espres, bere espresioetan... eta eh, bai. Deko, niri jonek esan dozten nien, esan, ostras, eh, ostras, ba, bai. La comunidad. <laughs> Hori da, la comunidad. Carmen Maura en la comunidad. Carmen Maura bueno, laroi garren bai. amarka dan, agian. Edo laroi eta margarren amarka dan, orain agian eldu egia da, ez? Baina, baina ni, eske Carmen Maura ikusten, tio. Egon, denbora guztian pelikul ikusten, da ba, esaten, ba, ba, ba, ostras, Enun konexia enbino, oain, oain... Bai. Eta gaina jolas, jolas, eh, poliz bat izaten da, Eh, pentsatzea, pelikula hau Espainian ingo balitz? Noke, noke ingo saben. Bai, badaukagu bueno, Carmen bueno, Maura, bai. eta esaten dugu adibidez, noiz, norri izango zen eh, eh, eh protagonista, zuzendaria. bueno, edo zineko zuzendaria, ez? Zein izango zan? Ez dakit, a ver, oh. Enrique San Francisco. Eh, <laughs> Ke ba, tio? Ez, ez, ez, ez. Adaptazio fidela egiteko. Ez, ez izateko... Behar da tipo bai, bat elegante. Chiquita de la Bai, claro. <laughs> Eh, ba, Behar da eh, gizon bat elegantea. Empire of Lights movie. Bai. tipo bat elegantea. Horrela ondo planta ona daukena. Jose, ez dakiaz izenak, tio. Ez dakiaz, ba, Jose Coronado, adibidez. Jose, ba, bai, Coronado planta ona da elegantziaka. Bai. Bai, motel. Ke bat. Bai, mate. Bai, beste oso bat gustatzea edo ez gustatzea. Kea. Edo Ba, ni gustaba, eh, ez ni bai, nik bai gustatu. Eta eta eh eh mutilbeltzarana. Jo, ni goi sai, ni pentsatzen eta eta hori zaiagoa egiten zaiz Espainian ez dakiz ze Espainian egingo balitz agian etzan mutil beltz bat izango protagonista. Ja, igual hijitu edo lan. Agian izango zan, ba, beste arraza batekoa edo beste goera ba, batekoa. Ba, marroquis, e, igual izango zan. Agian, ez dakigu, gu, bai. osea, laurigarren amarkadan, ba, bueno, askotan bai ematen dizula pentsatzeko eta eta mm, pelikula moteletan daukazu aukera hori. <laughs> Esateko, ostras, hau... hor da, Hau, Espainiako mila betzen da lauri garren urtean e, eh, gertetuko balitz, no hortzuk izango lirateken... Eh, Baina, eh, pelikula e, gelduan magia hor da, pentsatzeko denbora matia. Bueno, hoi, pelikula honek berdu. Zio zer, ona euki berdu. <laughs> Eta... eta orduan, ba... Ba... Ba hori, pelikula honetan, ba eh, ni bai ikusi dut emak. Gendia pelikula ikustea gutia. Ni ni beneta ne, o sea, ni Bai, o eske Gozo <laughs> ona pilo bat dauzka? Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Nik egite ditu pro, proposamenak. Bai, ikusten bazu pizka geldua dela, bai, imaginatu Espainian nork egingo luken. Eta horrekin egon zaitezke pelikula osoa. Nok susen duko saben. Ba, holako pelikula bat. Ostras. Hmm. Nik euskaldune gaitik bot, eh, tiretu nahi, ez? Bota, bota. Eh, es que este no es ni Julio Medel. lorea, loreak no ben. Eh, Moriartiko. Moriartiko. Honek. Moriarti. Honek ingoa bien, ni gustat. Ba, bai. Ba, gian Moriartiko ingo bai. zuen. Ba. Segatik, es? Segatik, es? Ba, izan daiteke. Eh? Nik adibidez, adibidez, adibidez, Olako... adibidez, baina ikusten tu adibidez, puesta en escena, puesta en escena, eh? Bai. Movimentu galduak, eh, raiak, ¿no? Cámara, movimentu galduak, tal. Bai. Urinok, por ejemplo. Telmo esnal, dantza bat Tantza ikusi bari dekot. Baina... <laughs> Bai. Ba, baina, baina, zergatik ez? <laughs> Bai. Eta Elena Irureta izatea protagonista, zergatik Ai, ostras, zeona. Ba, bira. Bai? Ba, bira. Bai, bira. Ba, bira. Eta eh, zein gehiago zan Euskadiko aktore galan bat zen nork egin goluke. Eh, Jabe Nazkagarriaren... Jode, eh... Eneko Sagardoi. ez. Ez. Zalanda... Eh, Javia ez, Javia ez. Javia, Javia izango zan, betiko... Jai, ez que beti gazten jate izena. Zalanda, eh, hule zuri duen... Eh, eh, de kola botz bat... Jo, eske que gusten jate pibat bera hotza. Eh, eh, Errementariko protagonista... Eh, bueno, Zagardoi ez bestie. Zan ditzen da... Eh, Errementari? Bai, bai. Ipini guguelen. Errementari dau. Ipini guguelen. Eneko Zagardoi eta Errementaria. Bai, ipini guguelen. A ver. Ah, pa, o sea, vale, vale, vale, vale. Zuen, claro, bai. eta, eta bitartean, ba... Karo, <laughs> moriartikoak eh, hau egiten duen bitartean, bai. ba, kastinean bilatzen, ba, zirrengo litzateke Google-ekin, <laughs> esaten, ostras, hau nortzan, hau nortzan, eta beste nortzen. Parkatu, <laughs> ez da oso radiofoniko, bai. bueno, zineri buruz hitz egitea zakitak, no, oso, oso radiofoniko. Eh, hori zan... Eh, Kandido Uranga, Kandido Uranga. Ah, Kandido Uranga, vale. Ah, ya está, ya está, Kandido, ya está. Uf. Eh, bueno. egiten du... Gorra, eh? Ba, hori ba. Eh, ere da aktore horla bersatik lautako bat, eta eta benetan dauka estena bat oso indartsua, e, gure protagonista emakumearekin, dauka monologo labur-labur bat pelikularen amaiera aldean, pixka bat ere e, adirazten duna e, pelikula honek kontatu nahi, diguna, ez? E, bere bizitzari buruzko gauza gogor bat kontatzen du eta eta eta eta esaten du ez dela gogoratzen zergatik egin duen, ez? Eta gero ikusten duzu e, zine proiezionista honek ze e, askatasuna bezala sentitzen duen pelikulak proiektatzen ditunean. Gustuz egiten duela. Gustuz, agian gustuz baino gehiago, igagian terapia bat bezala, ez? Eh, baino, baino adibidez, bueno, ez disfrutatzeko baizik eta Ez beak disfrutatzeko, baino norbait sentiarazten dio. Hori da. Eta eta bueno, bai da aktore lana oso potentea, eh aktore lana gustatzen bazaizue oso ondo dago. Olivia Colman behin eta berri esango dugu, ba Oscar ez manin badiote ematen, ba bueno, ba ez baino bai. baino oso lan Baina ez merezia ez Eta, Eta gero pelikula, ba, bueno, naiz eta niri gustatu, bai, egia da, ba, aktore zuzendaritza hori oso ondo dagola. Eta gero argazkia, e, ere, bueno, historiari pixka bat e, laguntzen diola, ez? E, bai, bai, bai. bai, bai, bai. Roger, Roger Dickens e, argazki zuzendari Britaniarrak e, egin du. Normalean berak pelikula bat egiten dunean argazki zuzendari bezala, ba, ziur zaude ondo ondo filmatuta egongo dela. Ze, se beste pelikula egin dauz? Eh... Roger Dickens egin ditu San bai, Mendesen bai. pelikula guztiak, bai? edo ja guztiak. Bai. Egin zitun cohen anaien pelikulak, batez ere asirakoak. Vale. Eh, eta gero Del, Denis Villeneuve-en pelikulak, Blade Runner 2006, ah, vale, Dune... Vale. Dune. Eh, vale. Eh, definituko zenuke bere estiloa? Bueno, beti esaten da Roger Dickensek daukala alako eh, naturalidadearen isladapen bat egin nahi du, baina aldi berean estilizatu egiten ditu elementu natural guzti horiek. Asko. Eta kolorea asko erabiltzen du. Ni, ni, Eta oso, ni... oso kuriosoa da, ze beti saiatzen da kolore bat ematen, estena bakoitzari, baina aldi berean saiatzen da argiztapena naturala dalaren itxur hori ematea, Eta gero kamera, e, oso elegantea da kamara e, mugitzen eta eta konposizioak egiten. Mhm. Bere irudi tipo bat da e, personaje bat irudiaren erdian, zentroan, silueta modu batean, eta argiz edo kolore batez inguratua e, kearekin edo, edo dena, da, Eta gero gustatzen zaio pilo bat erabiltzea e, argi praktikoa deitzen dana, hau da, ikustea kandelak, ikustea bombillak, ikustea ba bueno, e, sua edo ikustea dozer gauza eta ematen dio beti bai. natural Ar tasunaren... Argian, jatorria... Bai, argiaren jatorria pizka bat... E, Era justifikatzeko, bai, justifikatzeko naturalidadia Aldi berean irudi polita egiten du, bai. aldi berean... ondo erabiltzen jure bai, eh? Bai, aldi berean eh, persona bakoitzan ze momentuan dagoen emozionalki... Horrean ikua, horrean ikua. Pelikulan punto batzutan oso ondo markatuta da. Oi, esan dezuna, ni justo esan dezu, izketan izinen bitartean irudiak etorri zaizkitez, pelikulan. Bai. Eta bado plano sekuentzia, bueno, eta plano sekuentzia da, rail batian moituta, mai, mai batzuk eta sofa batzuk dauden estena batian, bi pertsonaia bertan daudela, eta motel-motel gelditzen edena, eta beste bat etorri zaite bai osona, momentu klabe batean, kontraplano bat erabiltzen dula, eta intzutzen lanpara baten argi gorrilla edola, kontraluz batian, beste egora batian, eta hoxe pentsatu, justo, hostia, bere mezuakin, pertsonaia bakoitza momentuan sentitzen nahi denoi, osondo aida aurrea ematen, eta alarde ikin gabe, ez? bai. eta. Baita ere, askotan egiten duna da, e, eh, mm, persona jasko dauden planoetan, kolokatzen ditu, ba, batzutan argazki bat egingo bazenu bezala. Kolokatzen ditu ez, e, justo posizio batean eta eta distantzia batean eta guzti hori. Eta neak askotan, e, askotan esaten da, Roger Dickinsek e, argazki egiten duenaren edozen pelikularen fotograma bat erabili dezakezula, e, fondo de pantalla bat egiteko. <laughs> Ze bere fotograma guztiak edo bere frame guztiak zebeak digitala egiten du. Em, en balio dute e, eh, kuadro bat edo edo argazki bat edo fondo bat egiteko. Ze dena oso oso zainduta dago. Oso... Gaina, gaina pelikula honetan, nik uste dut, lekuak behar bai horta asko ba, eskatu egiten dizula, ez? Nik hortan adibidez, simetrian aldetikan eta simetrian erabilerare bai... Hori da, beti da simetrikoa, hori da. Beti eta baina espazio honek beak ebai zinema zarba da, eh, luxu itxurako zinema bat, orduan, jo, bai egiten du, alako joku, proposada hortako. joku bat egiten du, nik uste dut, joku bat egiten dula, eh, zine aretoaren simetria, eta gero gure protagonistaren apartamentuaren asimetria. Bai. Eta zine aretoaren ah, garbitasuna eta ordena, eta kolore uniformea eta urrez urrezko orain esan dezu bai urrezko bai, hori bai. eta gero emakumearen ba edo edo keio izango nuke baina sinema bai, bai deko parkatu eh baina bai deko hori urre kolore da baina bai eh sarritzura emoten dotzen hori bai. eta pizkat nostalgikoa da bai bai bai bai, bai. bai. bai. ni esaten ni Juan bai. zinema barruan bai kolore bat dao, ez? Gorria kasu hontan igual. Bai. De, deigarriena ta en, fuerte erakusten duna. Eta gero kanpoko galdian <clears throat> ondartzan inguruan eta mhm. bar. Mm En, koloriak asko ze saturazioa beragoekin, bai. hotzagoak, o sea, bi espazio hoiek bai, zinema barrua dela espazio hori bai. ondo markatzen dulare bai. Bai, bai. Eta... eta... Osa, kontrastia daula ez dela dena kolorie fuertiak erakusten ditula, baizik eta... Ez, ez, ez, ez, Puntu askotan eh, jetzi ten ditu de pila bat, eta beste batzutan indartu. Leku bakoitzari, estenario bakoitzari ematen dio bere kolorea, bere mhm. argia, bere dena. Bai, bai. Eta, eta ba, protagonistak normalean irudiaren erdian egoten dira, e, gure atentzioa beti erdian bezala egoteko, eta, eta lortzen duena da, ba, ba, oso atsegina egiten zaion irudi bat, baina aldi berean ez zaituna egiten begiratzea alde bat ite bestea mm, Bai, simplia. Aten, gehiegi deitu gabe, baina bai. bueno, eta da elegantea eta Bai, gisa, bai, mira. Bai, eta gainera da oso da iza, eh? Bai. Eskribitzen. Eh, gainera berari gustatzen zaio digitalean egitea eta eta eta beak esaten du digitalea egitaren arrazoi nagusiena dela, berak ja momentuan ikusi dezake nola geratuko da. Bai, luta sartzen dio, eta zen dobila, ba, gutxo mendikan... Beak teorian ez ditu lutak sartzen. Eta ez ditu filtroak erabiltzen. Teorian, teorian. Lutak esan daigun, e, zer luta... Da, algoritmo bat, zuk kolorian mapan, ba, ba neurtzeko eta eta neurri batzun barruan sartzeko. Osa arruntan da filtro bat jarriko bat zen bai. bai. Ordan beak elkarrezketatan esaten du ez duitula erabiltzen. Gero, eh, eh, bueno, ez dakigu bai, egia bai, izango dan. Bai. Eta Quentin Tarantinokin dago nalako historia hau da, eh, digitala edo, edo pelikula analogikoa betikoa egitearen desberdintasun nabarmenena e, beti adibidez Quentin Tarantino hori gustatzen zaio rodajean urrengo egunean ikustea zer egintzan a, bezperan. Eta beti dago misterio edo ez jakitea zehazki nola geratu dan nola askotan, geratu dan eh, askotan denetan ez da izala den eh, baina ez du kameratik beiratzen hori da sea making of eta ikusten jozu edo pull fictioneko making ofan bado estena bat adibidez eh, dantza egiten dutenian, jatetxean bai estena hortan dago making ofa eta ikusten zu Tarantino daola beraiekin batean dantzan kameran albo batean bai Horan, nik uste dut hor, bueno, hoi, bere garen bueno, zuke tarret... gaina. Konfiantzazko argazki zuzendari bat lortu. Bai, hori zan nun. Gaina, bueno, konparaketa gian ez da oso oso ondo da. Ze, kuentitan da zuzendaria eta Roger Dickens da argazki zuzendaria. Baina, bai, bai, bai, bai. baina bat egia, eh, Tarantino hori gustatzen zaiola, zuk esan duzun bezala, aktorearekin egotea, ze berak esaten du, aktoreak e, interpretatzen dula zuzendariaren txat. Eta orduan, Quentin Tarantino gorrotu dio monitoreari. Gorrotu dio hogei eta monitor batean eserita ikusten aktoreak nola, bai. nola ibiltzen diren. Berari gustatzen zaio aktorearen ondoan egotea. Eta eta ikustea beraien interpretazioa. Nik uste San Mendes eh, antzerkiko zuzendari bat izan da, seguro nahiko ziur egon, egon nintzen esaten San Mendes ere gustatuko gustatzen zaiola Quentin Tarantinoren estilora, ez? Estil hori eh, mantentzea. Batez ere jakinda, Sam Mendesen kasuan adibidez, eh, Roger Dickens bezalako eh, argazkilari bat balima daukazu, momentuan alda ez ikusi eh, eh, filmatu dena Eske, edo egin dena. pelikula hau gaina, ostra, estena askotan, hoi da bere puntu fuertia, ez? Osa ez dago beste munduko truko ikan, ez, da, ez dela aktoresa o aktore honen en, interpretazio bea, Hori da. Nik uste dut kasu honetan. Nik uste dut kasu honetan, eh, San Mendes gehiu dala aktorekin, eta eta ez hainbeste eh, arkezik monitorea ikusten. Baina bada egia, eh, arkezki digitalak ba, badaukala banta bai, bai, hori. Bai. Ikustea momentuan nola, doan grabatzen ari zarena. Claro. Ez? Eta Eta, eta kurioso. ez alma da, behin berriro grabatu posible dela pelikuli gastatu gabe e, bueno, bai, grabatzen, bai, bai, da beste lan egiteko estilo bat, baina, bai, bai, bai. obea edo okerragoa, bai, ez dakigu. Egi esan, galditu beharko diagu. Eh, Gombidatu behar ditugu Quentin Tarantino eta... Bai. <laughs> Urrengo, eta urrengo, programa nukingo dugu, zamen, ez da? Mm, bai, noski. Bai, lehizia Eh, ez, ez, baina Christopher Nolan ekin genuen itxita, ez? Ah, bueno. Ah, ah ez zintzen kontatu. Hori da, ah. Christopher Nolan, beste bat... Eh, pelikula analogikoaren e, defendatzaile amorratua. Baina segaitik die eh, defendatzaile amorratuak. Beraiek uste dute, oraindik e, pelikula negatiboaren tekstura hori digitalak ez du lagartzen du. Ah, vale. Eta orduan, beraiek mm. komila artean badakite... Hoi nola neurtzen da. En granoarekin, eta, eta dago kodaken negatiboaren tekstura bat oso berezia dena. Bai. Zuk badaki, zuk kodaken pelikularekin zer ateratzen dan da zer ez dan ateratzen eta nik uste dut Christopher Nolan eta Tarantino eta eta beste zuzendari batzuk ere ez dute behar monitore bat ze badakite nola geratuko den. Ja. Eta bai. textura hori nahiago dute mantendu eta digitala ez ez, ez erabili. Azkenean digitalak ematen dizu eh latitude gehiagoaren aukera, hau da, aldezu argi gehiago e, ilune, oso ilunetik oso argirako e, espektro guzti hori aldezu grabatu, bai. pelikulan espektro hori askoz txikiagoa da, mhm. eta orduan zuzendari askok nahiago dute digitala. Eta, bueno, gu grabatzen dugu eta, bueno, konponduko dugu. Ba, ki bateko dela. Aldiz, bestean pelikularekin behartzen zaitu e, zorrotzago izatea, ziurago egotea, e, ze azkenean badago e, ez jakiti hori pixka bat nola geratuko da urrengo egun arte. Lehenagoko lana handia hoa dela. Mm, bai, bai. bai. Ar argazkitan gertatzen den bezala, ez? Argazkan argazkiko ateo kamara digital batekin atea, beti izaten da. Ta, bueno, probatzen bai. zunean egia, karrete batian bai. hori eta gatea arteko prozesu, hori eta bai. geho errebelatzean argitzen zula kogoratu bai, beste, beste gauza da. Ni guztu tortikane bai jungo dela. Tarantino ditzen ja le pega. Romantizismo ikusten. Ah, bueno, bai. Bai, bai, bai, bai. Eta gainea, pues, o sea, ez da ez hobeto ez okerrago. Dia lan egiteko tresna desberdinak eta bai. bai. eta bada egia eh, digitalak eh, lagundu dula pilo bat eh, batez ere hasten dauden zinegi, zinegi jai. Zerken finan, eh, mugikor batekin aldezu laur metre batekin. Bai. Eta gari batean hori zinezkoa bai. zen. Bai. Eta... Ja, bai, garaibaten igual, oza, invertidu bizinun, e, eh, diru bat. garaibatean batean, e, diru bat. Eh, adibidez, subentzio bat eskatzen zenunean, laur, bai. metre bat egiteko, eskatzen zenuen, zine kamara bat alokatzeko, Ja, lokatu iten zen. Pelikula guzti hori erosteko, negatibo guzti hori erosteko, laborategiko eh, kopiak egin alizateko izateko. Bai. Ze hori zan laur metre baten eh, alderdi garestinak. Eh, horregatik nik esaten diet lankide batzuk eduki ditugu zinegiak izan nahi dutenak eta labur metrai bat egin nahi dutenak eta espero daude subentzio baten zai eta nik esaten diet zertako behar dezu subentzioa Ja, aldo oso Alda egin Bai Esango bat zenu, ez, eh, bueno, garai bateko eh, labur metri bat egin nahi dut, efektu berezi asko dituen labur metri bat egin nahi dut, mm, extra asko behar dituen labur metri bat egin nahi dut, baino e, gaur ikusi dugun pelikula, e, labur bat moduan en, aurkeztuko balit, bai. E, esan nahi dut teknikoki, bai. edo zein kalkuluk egin. Bai, bai. Zerkitu dezakezu zinareto zar bat, zemen daude izten, ez? Itxeta ez balima, ja guztiak itxeta ez balima daude. Asko, bai. Eta, eta, eta egin, egin daiteke, ez? Eta nik horregatik beti animatzen ditut eh labur egin nahi dituen personei, eta esaten diet, ez duzu da dirua behar. Egin da listo. Egin eta listo, mugiko rara egin zango. Eta esango. Eh, ez dezute ondo in beharrikan. Osa ez dezute ez dakize maiatako zuzendari bat izan berrikan labor metra bat iteko. Hoi behin guztatu zian. Osea, Raúl Zimasek esaten zen uste dut. Gaizki marrasten zula, du, marraztu, gozatzen baldin bazo. Karo. Teknologiak ematen dizu aukero, hori Eta... ez dula beste munduko emaitza izan behar en zerbait transmititzeko. Orain dela inbeste, hori ezinezkoa zan. Bai, bai, bai. Orain dela inbeste, eza inbeste, eh, lagur metraia gaizke baile mazegoen agian etzen dukan beste bat egiteko aukera. Eta eta gaur egun, da munduko gozik arrexena. Ez que askotan arrituta egoten ez. Gaina beste maila batean sartu da. Ze bideoak eta ikusita azkat, en, animaziozko lagur metrai bat indun jendiak Eh, inteligentzia artifizialan bidez. Ah, bai, bai. Ah, bueno, hori ja da azken urrengo ja... Urrengo maia, zabain datorrena, ojo. Bai, bai, bai. Baina, bueno, nik uste dut azkenean metra bat egiteko ba, behar dezuna da zaiena, dala gidoion bat, eta bigarren zaiena, dira aktore <laughs> bai, Beste guztia, beno, aldezu disimulatu. Ez, hobeto lokerrago, filtroa jarri ez jarri, eh, kamera hobeagoa, okerragoa, baina azken finean jendeak uste du e, garrantzitsuena dela kamera hon bat edukitzea, e, ez dakit, ez dakit nundik ekartzea, ez dakit nor egiteko ez dakit zer, eta eta ez duzu ez behar, behar ez gidoi hon bat, hori da zaiena. Hombre, bai. Nacho, Nacho labur metra etortzen izizkit burura. La bat bola eta eh, gosari bat iten, zartai batekin, baina, Nacho bigal erabiltzen du, erabiltzen du e, digitalaren teknologia, pizka bat kontran. O sea, naita egiten ditu itxusiagoak. Ah, vale. Eta nik esan nahi duana da, zenatxo bigalondo ere egin ditu politak, pelikula politak, luzen metraia bai, gondo eginda, bai, bai. eta guzti hori. Baina bere hasi eratan... Baina nik esan... bere hasi eratan, egin txun, 7.35 de la mañana... Bai, bai, baina... 7.35 de la mañana, baina lehenako ez da kafia prestatzen edena na? Mm, ba, agian, baina bera ezaguna egin zan. de la mañana badaka, badaka bintzat, lokal bat badakazu, eh, behar badakazu, ze badakazu, posizioa. Eta hori egin zan, ondo, e- ondo egin da, itzeiten eri garen zentzu horretan. Bai, bai, bai. Planifikatua zegoen, Hombre. plano desberdina zeuden, koreografia bada, 7.35 de la mañana ikusi ez dezutenak, ba, bueno, oso interesgarria da, ze pelikula hau Oscarretarako egontza nominatua, labur metra jau barkatu, eta, eta bueno, pelikula bat da, ere, bai. Eta, bai, bai, bai. eta oso interesgarria da, esatea, a ber, zer kriterio erabiltzen dan e, eh, Oskarretarako. Zer esaten zu, bueno, hau da, zen, ganberra da bada. E, Ala maten atzia, atzian asko da, kare, bai. Eta atzean asko dauka, sari pillo bat jaso zituen e, eh, metra bada, eta, eta neurri batean, hori egin daiteke gaur egun mugikor batekin. Bai. Eta, eta da ba, bat... Baina nik uste dut horrean joa Ez dut bai, esaten egiteko... bai, gela, oza, taberna bat, eh, zure lagun baten gurasoak taberna bat ba, lortzen zu eh, eh, astele matean matian itxita donian ba, guztiak grabatzeko, bai. eta saiatu tal, ta, imposible zen. Eta bai. koreografia, eta tal. bueno. Nacho berda. Hori da, bueno, horregatik berea... Baina ez da, <laughs> nik uste dut bere zailtasuna etzela kamara behartzula edo ez, ez, ez, ez, ez, digitaleko... Jokasu kasu nahi adibidez, gure pelikula onta bultatzen, eh? dikintxe pelikula. Bai. Eh, naturaltasun hori lortzeko ere bai, ez du ineo zein moduta, ez da, landutako zorraite dela. Naturaltasuna bi, bilatze hori ez da naturalki lortua. Eta hortako adibidez berri. Ez, ez, ba, lan asko dago lauratzetik. Hombre, bai, bai, asko bai. dago, eta, eta azkenean, Azkenean beti esaten dizu, ba, betikoa, esaten da. Ba, Baina esan naturala beha lortzia dela askotan zaiena. Bai, noski, eta, eta, eta naturaltasun hori zinearen kutxo horrekin, ze bestela badirudi, ba ez dakit, e, kamara domestiko batekin zaudela grabatzen. Eta horrean ikua, baina eske, karo, nahi galdi lortu argazki maila hoi, ba, obviamente, bai, baina eske, historioa kontatzeko, oza, lehur baino gehiago dela. Hortan, hori da, Orduan gure protagonista femeninoak eh, aurkitzen du ba, bueno, indar hori edo inspirazio hori edo zinean eta gure protagonista maskulinoak e, al, barkatu dut. Gure protagonista femeninak e, aurkitzen du e, inspirazio hori denbora guztian poesian. Ez? Artea munduan, bai. poesia, beretzako bai, bai. poesia da e, Ola bukatzen da. E, bueno, bai, bukatzen da protagonista maskulinoaren zat, e, eh, eh, zinea da, ez? Beti mhm. dago galdezen, ez daude pelikula ikusten, ez ez ze ondo aldi gaia pelikulak ikusi, alda zinea, ez aldi dituzu nahi dituzun pelikula guztiak ikusi, eta emakume honek ez ditu pelikulak ikusi nahi. Beran nahiago du poesia, da. beretxean liburu, liburuz beteta dago, ez? Bai, hori da. Eta oso polita da, ikustea maieran nola, ba, neurri batean konexio hori lortzen du gure protagonista maskulinoarekin, naiz eta gertatzen dana gertatu, e, e, e, eta bea azkenan animatzen da pelikula bat ikustea. Bera, hainbeste denbora lan egiten egondan zine aretoan, animatzen da pelikula bat ikusten. Eta, eta hori ere oso interesantea da, ze baita ere pelikula kontatzen dizu, ez? E, bakoitzak aurkitzen dula, bere e, konexio modu bat agian, ez? arte bat e, e, artea, artea eh? eh bai, ez, ez delare bai, ez? Eta zure, zure honeako erabili posile dezu bai, bai, bai. Hori da, eta... Eta, bueno, eta hori da pixka bat... Deklarazio moduko bat izan daiteke, ez? Zer den zuzendari jantzako, kasuntan idazlia delare bai, zinema. Bueno, ba, beretzako ulertu daiteke dela, ba, hori, e, askatasun hori e, lortzeko e, bide bat indar barruko indar bat ematen dizun bide bat, ez? Liberatzeko modu, eh, modu e, polit bat edo oso garrantzitsu izan dana agian batez ere 80garren hamarkadako e, aurrentzat, ez? Nik suposatzen dut bere adinarengatik, ba segurona pelikula hau 1980garren hamarkada, osea urteetik 81 era pasatzen da. Eta seguro nik ba berak ikusi zitula Carros de Fuego. Carros de Fuego, bai. Carros de Fuego, peliculón. Bai. Eta e, ba berak ikusi zitun 10 urte, 11 urte, 12 urte, ez? Eta eta ziurrenik e, e, jende askorentzako momentu horretan e, zinea zan irtenbide irtenbide bakarra, ez? Bazirudin edo zinea edo edo poesia, ez? Bazirudin ez ez bat, ez? Beti egondala alako Ez konflikto bat, ez musik, bat ba, edo, edo zinea gustatzen zitaizun, edo musika gustatzen zitaizun, edo literatura no, gustatzen bai. zitaizun, eta zaila zan agian, Iru, irurak, bueno. ba, irurekin bat egitea, ez? Bai, Eta bai. pelikula honek agian ere hori pizkat esplikatzen dizu. Zaren dugula musika, baina musika maitaliak batzuk diela. Batzuk diela, eta agian ez ziren hainbeste zinema italiak, esaten bai. du garei hartan, eh? Bai, bai, bai, bai izan daiteke. Eta, eta, bueno, hori ere esaten Nik izan daiteke, laroi garren urte, ja, <laughs> eh, nera pelikula batei buruz, izan daiteke, bai, bai, laro an maikan jaiota. Oire, esan berda. Eh? <laughs> bueno, bai. <laughs> Eta baina, bai, bai, bai. azken finean nik, no. azken finean nik uste dut, ba, pelikula honek kontatzen diguna da, arteak ematen digu aldaketarako lekua. Ez, nola aldatu? Ba, artea daukagu leku e, eder bat, e, e, aldaketa bat egiteko. Bai. Eta listo. Bai. Eta listo. All right. All right. Eta listo. Eta bueno, eta gauza gitxi gehi hau ezta? Eske bai. de, denetik eh? hola. Bai. Ba, bai. Geo gertatzen zait, ben noben saioa entzuten jarri berriro, eta ah, aberra nun, nun esan dugun. <laughs> Asmazak. Asmazak. Asmazan. Bai, eta, eta bueno, ba hori, beti esango dugu gauza, bueno, ni bintzat beti esango dugu diot mundu guztiari. E, pelikula batekin nahi bali madu, labur metri batekin nahi bali madu, gaur egun aukera ezin jo behar dela. Inoiz ez dela egon aukera ainona, pelikula bat egiteko, labur bat egiteko, idea bat balima daukazue, zeo zer barruan kontatu nahi balima dezue, eh, eske eh, que musika egin lasta eskola. ba, hori da, ez egia da, nik arrela sentitzen dut. Bai, pelikula honetan, eh, Empire of Light, da gehiago, zinea ikustearen eh, prozesuari buruz, baina zinea egin nahi duenak edo edo zina zer da, ez? Bideoak egin nahi dituenak, gauza kontatu nahi dituenak edo espresatu Aurrea. Ikusi makusi partetik aurrea. Aurrea, ze, ze teknologikoki oso erresa da. Bihar dana da, beldurra, beldurra galdu. Eta eta bentsat nik animatzen dut mundu guztia. Eta lotxare bai, baina onkei egin gabe. Hori da. Beldurra galdu animatu eta espresatu. Hori da. Zuek aldu zuten edo nahi duzuten modua guk eta hmm. eta guk eh, musika eta sinal lotzen dugu oi momentuen lotzen dugu moduen, ezta? Hori da. Ikusi Empire of Light. Hori hori ikusi. Ez dakit, zinemetan ez da aukera bat koma bostea ikusteko, ez? ez dut uste. <laughs> bueno, ba, honekin amaitzen dugu. Eskerrik asko joan eta itor, etortiarren. arren. Zuri. Vale, eh? <laughs> eta, bueno, urrengo baten gauz, eta torren astelen inoengo gara zuekin. Bai, urren arte. Hori da. I am the ghost now Living those old scenes We watched it all burn